Hier het uit die mag van hulle teestanders, maar toe hulle rust kry, het hulle weer teen die oortree, en hy het hulle in die mag van hulle vijande geloos dat die oor hulle kon heers. Hulle het weer nooit om hulp geroep, en hy het uit die hemel hulle gebed verhoor en in die barmhartigheid het hy hulle gereed, keer op keer. Hy het hulle gewaarskie om terug te komen na wet, maar hulle was vermetel, ongehoorzaam aan die geboeien. Hulle het gesondig in die bepalings wat de mens laat leven als hij hulle nakom. Hulle was moedselig, hulle koppe was hard, hulle was ongehoorzaam. Hy was geduldig met hulle, baie jare lang. Hy het hulle gewaarskie dier die geest, dier middel van die profete, maar hulle het nie geluister nie. Toe het hy hulle oorgegee in die maag van heidenwolke, maar in die groot barmhartigheid het hy hulle nie heeltemaal uitgewis nie, hulle nie verlaat nie. Hy is een genadige, een barmhartige God. En nou, ons God, grote God, machtig en ontzagwekkend, die wil die verbond en die trouwe liefde in stand hou, moet toch niet al die elende gering ag nie, die elende wat ons, ons konings, ons ambtenaren, ons priesters, ons profete, ons voorvaders, die hele volk, getref het van die tijd van die Assyrische konings af tot vannacht toe. En alles wat oor ons gekomen het, was hier rechtvaardig ik het recht gedoen, ons verkeerd. Ons konings, ons ambtenaren, ons priesters, ons voorvaders het nie je wet gehoorzaam nie, nie geleid op uw geboeien, uw verordeningen waarmee hulle gewaarskie het nie. Hulle konings het nog geregeer en hulle het nog een groot goedheid geniet wat u hulle gegeer het en in die weie, vrugbare land gewoon wat u aan hulle gegeer het, al het hulle nie gedien nie en hulle nie bekeer van hulle slechte dade nie hier is ons vandaag slawe, ons is slawe in jullie land, die land wat hy aan ons voorvaders gegee het, dat hulle die vrucht daarvan en die goede dinge daarin kan geniet. Zijn rijke opbrengst behoort aan die konings wat hij oor ons aangestel het als gevolg van ons zondes, die konings maak met ons in ons vee soos hulle wil. Ons verkeer in groot nood, daarom gaan onze schriftelijke onderneming aan. Op die verseelde document teken ons leiers, ons leviete en ons priesters hulle name,